Kamraten klar ut lik fanfaren som inte alls är kort. Ja, det vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja, det blir fotboll, hockey, curling och bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är bollar, klubbor, häckar, puckar, släckor, spjut och straff. De berättar hur det går och står och görs och körs. Och bränns och känns och spänns och vänds. Sparkas och bökas och stångas och stökas. Och kämpar som varenda snubbe på en gång. Det är loppar och drivar och stötar och nickar och servar och nät och ut. Och överallt så springer de och springer de och kämpar de och kämpar de. Och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de och tappar de och tappar de och tappar de och tappar de. Hit och dit med flit och sen sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset. Sen sätter de nytt fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba, klubba till icing och icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repet och repet på grisen och grisen gör en strut. Hej! Och så över nu till en intervju med en tjej som har tagit medalj. Och det känns väl bra? Ja, det gör det ja! Här är nästa sportbatalj. Ja, det är skallar, kroppen, hästar, kuskar och trav och liniment. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är resultat som har blivit plakat och tabell med kommentar. Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar. Ja, det är rally, kula, skridskor, salka, till och med Ljungmelons. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är träning och tävling och sorg och förtvivlan och ramla och missa en port. De berättar hur det var och är och hur och när. Och blir och blev och om det blir. Varför och därför och utför och ner. Jag var lite fråga för ett svar och alla krigar och svettas, och fights och dödar och hatar varandra och slåss. Och överallt så snackar de och snackar de och pratar de och pratar de. Tackar de och tackar de och hatar de och hatar de och tackar de och tackar de hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publikens tjut, sen kastar man radion ut. Till slut, lappam.